Юхим швиденько підвівся, зашамотався і від хвилювання не зміркував, що міг ще подати гостеві свого власного стільця. Схопивши звільненого хлопцем стільчика, він для чогось підніс його наперед, поставив з другого боку столу і навіть рукою потер по ньому. Ось тут. Сідайте, прошу вас, посміхаючись до гості і показуючи великі жовті зуби, прохрипів він закуреним голосом. Степан Петрович, мило посміхаючись, повісив кепку на кілок біля дверей і сів на вказаний стілець, поклавши собі на коліна свій туго набитий клоночок. Оксана підійшла до гостя ближче і, жадно дивлячись йому в лице, тихо таємниче спитала Ну, як же він там? Пропадає, кажете. Степан Петрович сумно похилив голову. Пропадає. Каторжні роботи. А ви ж як? Ви бачили його, чи що? Гість понуро посміхнувся та бачив, бачив. Разом з ним п'ять років ліс рубали в Сибіру. Боже, Боже, ліс рубали. А вас ж за що? Теж за те, що вилаяли їхнього Сталіна. Гірше самого Леніна. Та одна чортяка. Я своє відбув. І мене після десяти років каторги випустили на волю, а Панасові доведеться ще побути. Та його ж не п'ятнадцять років. Хмарно вставив Юхим і сів на місце сина. Так, так, так, згідливо хитнув головою гість. Так от, коли я виходив на волю Панас, попрохав мене, щоб я вас відвідав і розказав про нього. Та й гостинців прохав передати вам. Ось тут приніс трохи. Петрович, розв'язавши клуночка, почав витягати з нього гостинці. Юхимові добру синю з пришитим коміром сорочку, яку і на свята не сором одягти, і Оксані чудову жовто-гарячу ковтину, від якої Оксана так засяяла і засоромилась, що аж одвернулась. Дітям по парі штанців і по сорочці не знав, що я вже четверте. Потім пішли хусточки, теплі панчішки, мило, дзеркальце, Знову шкарпетки, знову хустина. На столі зробився цілий базар. З підлоги посхоплювались дітлахи, позбігались до столу і жадібними дикими очима і руками хапали подарунки і тягли до себе з криком, сміхом і плачем. І хто його зна, до чого воно дійшло, коли б батько і мати не повідганяли дітей від столу і не повкладали назад під лахміття. Розпатлені, замурзені, сіро-жовті, очманілі від радості й отчаю. Вони не переставали дивитись до столу широкими блискучими очима. Степан Петрович відвернув від них свій погляд так, так, так. Вони були трішки відмінні від тих милих, чудесних, так гарно зачесаних голівок, які він кілька годин тому бачив там, на горі, на фоні могутнього краєвиду, діточок з тихими ясними, одвертими, задоволеними очима. Сховавши надзвичайну спокусу для дітей, і ще раз та ще раз, подякувавши гостеві, хазяїн затурбувався. Господи, чим же його почастувати, чим прийняти такого доброго посланця від мученика брата? А в хаті ж не те, що горілки чи чогось доброго до неї, а й сухого хліба, ні шматочка. Тоді чудодійний посланець, зрозумівши замішання господарів, із загадковим усміхом знову розв'язав свою торбу і почав викладати з неї на стіл насамперед черевату жовто-білу пляшку горілки, потім темно-зелену пляшку вина, далі великий буханець прекрасної пшеничної паляниці, далі добрих фунтів два ковбаси, ще далі велику скипку жовтого сиру, а на кінець товсту паперову торбинку цукерків. Тут діти, як тільки почули з вигуків батьків і брата Гаврика, що там вийшло з цієї магічної торби, не витримали і вихорем кинулись до столу, як дика татарська орда. Їх знову хотіли спинити і відтягти до лахміття, але вони вчинили такий верескливий опір, що гість втрутився і залагодив конфлікт пропозицією піти на обопільні поступки. Дітей розсадити на лахмітті, дати їм по шматку паляниці, по доброму кільцю ковбаси, по скипці сиру, по два цукерки, а за це вони, з'ївши це, повинні влізти під лахміття, гарно вкритись ним і зараз же заснути. На тому і стало. Гаврикові, як старшому, було дано його порцію на припічку біля печі, але теж з умовою, що він там сьогодні вивчить свій друкований папірчик до завтра до школи.